сказав Томас, і його потягли нагору. Він не ставав на ноги, поки не дістався купи рюкзаків з вантажами, а ставши, копнув ногою мішок, з якого стирчали лижі. Дуже годяща річ, кинув він похмуро, дуже годяща річ в нашій ситуації, що таке крутий схил запитав Сміт. Це вертикальний. Гладенький, як скло, Відна не видно. Яка там висота, майор? Хто знає? Знижав плечами Сміт. Ми тут на висоті сім тисяч футів. А карти в таких випадках не подають надто точних даних. Дістаньте нейлонову линву. Потрібну паку швидко знайшли і дістали нейлонову линву, тисячофутову бухту у полотняному мішку. Небагато товща за звичайну вовняну нитку. Ця линва була надзвичайно міцна завдяки металевій жильці всередині. Кожен ярд її пройшов випробування на міцність. Сміт прив'язав до одного кінця молоток, наказав двом своїм людям міцно тримати його, звісився над урвищем, упершись ногами в скелю і опускаючи вниз линву з молотком на кінці. Кілька разів молоток на щось натикався, але Сміт щоразу вивільняв його і опускав далі. Нарешті линва геть ослабла і, незважаючи на всі смітові зусилля, униз більше не йшла. Ну, сказав Сміт, опинившись знову на рівному місці. Здається, дістав низу? А що як ні? запитав Крістіансен. Що як молоток просто ліг на якийсь бісів виступ за тисячу футів до справжнього низу. Ну, тоді я дам вам знати про це відказав Сміт коротко. Ви поміряли линву? втрутився Карачова. Скільки вийшло? Двісті футів. І ще вісімсот футів линви залишилося, геш? похмуро усміхнувся Томас. Вона знадобиться нам, щоб зв'язати весь гарнізон у шлосадлері. Ніколи цей жарт не розвеселив. Сміт сказав. Мені потрібна залізна скоба і два портативні переговорники. За кільканадцять футів від краю урвища вони розчистили сніг і міцно забили скобу у скелю. Сміт зробив дві петлі на кінці нейлонової линви, просунув у петлі ноги, скинув ременя і міцно пристебнувся ним до линви. Потім Почепив на плече переговорний пристрій. Після цього Линову пропустили крізь скобу, і троє чоловіків, ставши спинами до урвища, намотали кінець линви собі на руки і приготувалися тримати тягар. Шафер взяв у руки другий переговорний пристрій. Сміт перевірив, чи немає де осипів або надто гострих виступів на краю урвища, обережно зазирнув униз і дав знак опускати себе. Спуск виявився нескладним. Як уже казав Томас, скеля була по суті прямовисна, тож йому залишалося тільки пильнувати, щоб не ударитись об її поверхню, коли люди на горі відпускали линву. Тільки один раз він, обминаючи виступ, різко гайнувся у бік але за кілька секунд небезпека була вже позаду. Альпінізм нескладна штука, подумав Сміт. Принаймні тепер вона здавалася йому нескладною, а може, причина просто в тому, що він не підозрював, що чекає його внизу. Врешті його ноги занурились на кільканадцять дюймів у сніг і торкнулися твердого ґрунту. Сміт обвів ліхтариком півколо.